بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الفصل الأول بين يدي رمضان tunatangulia tutashukuru تشكر الله سبحانه وتعالى وتكوزش tukuwezesha tena kuingia kwenye hili tukitanguliza katika hicho kitabu cha ahadithu ah, ah, siyam ahkamun wa adab hadithi za kuzungumzia katika fungu hasa fungu la Ramadhan ahkamu zake na adabu zake fasli ya kwanza baina yadayya Ramadhan mbele yangu ni Ramadhan huo ndio mlango mlango wa kwanza tukianza na hadithu la awal hukmu سبق ramadhana بصوم hukmu سبق رمضان بصوم hukmu ya kutanguliza mwezi wa Ramadhani mtukufu kwa kufunga siku moja yani kabla Ramadhani hijaingia ukafunga siku moja kabla ya Ramadhani au somo yote kabla Ramadhani ijafunga ijatangulia ukafunga hukumu yake ni nini عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم حديثي إمي بوكليوان أبي هريرة صحابة radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala imwendee anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadana bisawmin yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu musitanguliza ramadhani kwa kufunga kwa siku moja au siku mbili ila mtu ambaye kwamba alikuwa na saumu zake za kawaida akiendeleza basi afunge labda ulikuwa na saumu zako za Shaaban ima saumu ya yomu ya siku ya Alhamisi na na Jumatatu au saumu nyingine ambayo kwamba kisuna kinakubaliwa kisheria inakubaliwa basi uendeleze saumu yako lakini usitangulize Ramadhani kwa kufunga siku au siku moja kabla Ramadhani ijaingia hiyo hadithi imepokelewa na e, inapatikana katika kitabu cha sahihi Bukhari na sahihi Muslim na katika hii hadithi tukufu kuna dalili kubwa sana kuonesha kuwa ni haramu haipasi mtu kufunga kufunga kabla kuthibitika kuwa mwezi wa Ramadhani mtukufu umeingia kwa kufunga kwa siku moja kabla yake au siku mbili kabla yake pasipokuwa mtu ambaye kwamba ana saumu yake ya ada ya kawaida ambaye kwamba aliwakifunga kwa kusudia yake tu anataka kuwa aanze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu kufunga mtuku, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibadatun mahduda ni ibada ambayo kwamba ina wakati wake muayyanan wakati ambayo kwamba ni maalum na wakati wake maalumu ni kule kuandama kwa mwezi unapoona mwezi ru'yatul hilal unapoona mwezi basi huo mwezi kwa ukiandama ndio basi unafunga kwa kufunga kabla hiyo siku kwa mtu ambaye kwamba anafunga siku kama hiyo kabla Ramadhani kabla mwezi kuonekana kuandama mwezi ama siku ya Ramadhani mwezi wa Ramadhani siku ya Ramadhani bado kuingia basi mtu kama huyu atakuwa amevuka mpaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye aliyotuwekea naye sasa huyu mtu atakuwa ameingia katika neno la Kiarabu ambayo kwamba linajulikana dhari'atu ila ziyadati fil ibada amekuwa ameingiza mwingizo fulani katika ibada قال الترمذي بعد الحديث أنا سمع إمام الترمذي بعد أي حديثي العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام قبل قبل دخول شهر قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان إمام الترمذي Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu anasema katika hiyo hadith kazi katika hiyo wanachuoni wamechukia kwa mtu ambaye kwamba atakuwa anajaribu kuharakisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuitanguliza kabla huo mwezi kuingia kwa kuwa anakusudia yeye ashaanza Ramadhani na pia tunafaidika katika hii hadithi mkatazo wa kufunga siku ya shaka kwanza tumefaidika kuwa haramu kufunga kabla mwezi wa Ramadhani kwa mtu ambaye kama anataka kufunga mwezi wa Ramadhani na pia tunafaidika pia kufunga siku ya shaka sababu e, ikitangulizwa ku, ikitanguli ikikuwa imekuja nahyu an taqaddum ramadhan bisawmin ikikuwa imekuja kutangu, kukataza kufunga ramadhani kutanguliza ramadhani kwa saumu yoyote basi inada, inada, inabainisha kuwa haifai kufunga kabla kuthibitika kuwa mwezi wa ramadhani itakuja na ambayo kwamba insha Allah itakuja ama yule ambaye kwamba ana ada yake, anafunga mwezi, ada yake alikuwa akifunga saumu yoyote ambayo kwamba sio Ramadhani, bisaumi yawmin muayyan kama anafunga siku ya yomu ithnaini, siku ya Jumatatu au siku ya Alhamisi au ana ni yule mtu ambaye kwamba alikuwa anafunga saumu ya Daudi ambaye kwamba anafunga siku anafuturu siku anafungua siku anafunga siku anafungua siku basi ikampata siku kama hiyo ambayo kwamba imekuja kwenye hadithi hiyo basi hayuko hajaingia katika huo hukumu wa hajaingia katika hukumu ya kukatazwa katika hiyo hadithi kwa sababu huyu ana saumu yake kawaida na pia mtu ambaye kwamba labda alikuwa kifunga saumu yake ambaye ni wajib kama mtu anafunga saumu ya nadhar alikuwa amenadhiri atafunga siku hiyo au saumu ya kafara ya ya, ya, yani ya kulipa ya, ya fidia fulani ambayo kwamba inabidi afunge kama mtu mfano ameapa ana kuna kuna kufunga fulani ambayo kwamba inafaa afunge mtu kama huyo au analipa Ramadhani iliyomtanguliza kama labda mwanamke yuko kwenye ada zake analipa Ramadhani kampata siku hiyo kabla hiyo siku Ramadhani e, hao wote wanaingia katika hukumu ambayo kwamba inawajuzu kufunga hiyo fungo lakini kwa mtu ambaye kwamba anajaribu kuharakisha kufunga mwezi wa Ramadhani kabla Ramadhani kuingia basi huyo ndiye anaingia katika ha, katika hiyo makatazo swali likija likija mnasemaje mal jawabu an hadithi umran bin husayn radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari hadha ash-shahr hal sumta min sarari hadha ash-shahr ay sha'ban qala la فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا افترت من رمضان فصم يومين مكانه ikija swali mtu anaweza kuuliza swali je mwasemaje kuhusu hiyo hadithi ya Imran bin Hussein hadithi ya yule sahaba ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu fulani hal sumta min sarari hadha shahr je umefunga katika mwanzo huo mwezi wa mwezi wa mwezi wa Ramadhani yani katika katika mwisho mwisho mwezi wa Shaaban qala la akasema la faqala rasulullah sallallahu akasema mtume sallallahu wasallam fa idha aftarta min ramadan basi kama utakuwa umeshakamilisha mwezi wa ramadhan fasumu yaumaini makana basi funga siku mbili kabla yake funga siku mbili kabla yake na sarar ni mwisho wa mwisho wa Shaaban jawabu inakuja kuwa hiyo hadithi inazungumzia kuhusu kukubaliwa kufunga siamu akhir Shaaban kufunga mwisho wa Shaaban mtu ambaye anafunga Shaaban na masala ya Shaaban ni masala maarufu na yule ambaye kwamba alikuwa kufunga mwisho wa Shaaban basi hiyo jawabu imekuwa kwake na yule ambaye alikuwa nia yake ni kufunga mwisho wa Shaaban wala sio nia kwa alikuwa anafunga Ramadhani lianna almurada bi sarar ash-shahr ni akhir sababu sarar ash-shahr maana yake ni mwisho wa Ramadhani na jawabu kuwa na jawabu pia kujibisha katika hii hadithi kuwa annahu la muaradata baina hadha alhadith wa hadith abi hurairah almadhkura hakuna pingamizi baina hii hadithi ya imrad bin husaini na hadithi ya abi huraira ambayo kwamba inakataza na hii ambayo kwamba mtume sallallahu alisema ufunge mwisho wa shaaban kwa sababu hadithi imran mahmulu ala anna hadha ar kana mu'tadan lisiyami akhir shahr inachukuliwa kwa huwa huyo mtu ilikuwa ada yake yeye hufunga mwisho wa mwezi wa Shaaban fataraka khawfa min dukhuli fi nahya ni taqaddum ramadan akawacha kwa kuogopa kuwa labda kwa baada kusikiza hadithi ya Abu Huraira hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu amezungumzia kuwa akaogopa asija kaingia katika haya makatazo ya kutanguliza Ramadhani na walam yablughu alistithna na haijamfikia kuwa kuna, kuna, kuna, kuna wale ambayo kwamba waliruhusiwa sababu ah, ah, katika hadithi nasema illa rajulun kana yasumu sawman falyasumu basi alisikiza tu kuna makatazo hajamfikia kuwa ile istithna ya kuwa isipokuwa yule ambaye kwamba alikuwa akifunga fungo lake aendelee kufunga kwake aendelee nayo basi mtume Muhammad SAW alaihi ndio akambainishia kuwa saumu yako hii ni saumu ya kawaida wewe ni ada yako unafunga hivi kwa hivyo hauingii katika huo mkatazo وامره بقضائه لتستمر muhafadhati ala ma waddaba ala nafsihi na rasul sallallahu alaihi wasallam alipomwamrisha kuwa ukishamaliza mwezi wa Ramadhani basi ulipe hiyo ili aendelee na ile ada yake ambayo kwamba alikuwa kifunga katika hiyo ibada sababu Allah subhanahu wa ta'ala vile mtume Muhammad sallam anasema ahabbul amali ila Allah ta'ala adwamahu adwamuhu amali ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi ni yule mtu kudumu katika hiyo kwa hivyo hiyo hadithi haina pingamizi hii hii hadithi ya Abu Huraira ya makatazo na hadithi ambayo kwamba Mtume Muhammad sallam hadithi Imran bin Hussein ambayo Mtume Muhammad sallam aliweza kumruhusu huyo sahaba aweze eh, afunge afunge hiyo mwisho mwisho wa Shaaban kwa sababu hadithi tahari ni dhahiri kuwa yule mtu ambaye kwamba ana saumu yake ya kawaida endelee lakini ile makatazo ni kwa ni mtu kutanguliza Ramadhani kabla ya mwezi wa Ramadhani ama hadithi ya Abi Huraira radhiya Allah subhanahu wa ta'ala impokelee anna Rasulullah sallallahu wasallam qala yuni hadithi nyingine labda swali litakuja katika hadithi nyingine ya Abu Huraira kwa mtume Muhammad sallallahu wasallam anasema idhan tasafa sha'ban fala tasumu mwezi wa Ramadhani kuna hadithi ambayo ikikuja kuwa mwezi wa Ramadhani kimfingi yani mwezi wa Shaabani ikiingia katikati fala tasumu mkishafika katikati ya mwezi wa Shaabani msisufunge wa fi riwayati katika riwaya nyingine pokezi nyingine fala yasumanna ahadun basi ikifika katikati ya Ramadhani eh, katikati ya Shaaban mwezi wa Shaaban msifunge na riwaya nyingine pokezi nyingine idha kana nisfu min Shaaban faamsiku anisiyami hata yakuna Ramadhani mkishafika katika katikati ya Shaaban basi msifunge mpaka mtakapoingia katika Ramadhani hili swali lina jawabu mbili katika hili swali kuna ilina jawabu mbili jawabu ya kwanza annahu hadithu mukhtalafu fi tashihi wa tad'ifihi anasema sheikh hii hadithi ina ikhtilafu katika upokezea kuna wengine wame wamesema hii hadithi ni dhaif kuna wengine wamesema hii hadithi ni sahihi kama wa, kama inapokelewa kuwa Imamu Ahmad amesema hii hadithi munkar na pia e, katika mwanachuoni mwingine Abdurrahman bin Mahdi wanasema ankarahum Abdur, Abdur, Abdurrahman bin Mahdi na Abu Zara kwa ufupi hii hadithi kuna wale waliosema ni sahihi na kuna wale wamesema ni dhaifu kwa hivyo ina ina ina ina, ina ikhtilaf katika siha yake ya kuonesha hii hadithi ambayo kwamba inaonesha kuwa ikifika katikati ya Shaabani msifunge baada yake jawabu ya pili katika hiyo hadithi kuwa ala qawli bisihati tuichukue kuwa hadithi hii ni sahihi fahuwa mahmulu ala man yasumu naflan mutlaqan hii inachukuliwa kwa mtu ambaye kwamba anafunga saumu ya nafl ama ya sunna ambayo mutlakan haina sababu yana ameamua tu kufunga tu mutlakan ibtidaa min an nisfi min sha'ban kutangulia akishaingia katika nisfu sha'ban anataka kufunga saumu mutlaka ambayo kwamba haina saumu ya kawaida basi amesema acha nifunge tu ama man lahu adatun bisiyami ithnain wal khamis ama mtu ambaye kwamba ana ada ya kufunga e, siku ya Jumatatu na Alhamisi au anafunga siku saumu ya Daudi ya kufunga siku na futuru siku au alikuwa na saumu ambayo kwamba anaikamilisha katika nisu, nisu ana ada ya kukamilisha saumu katika nisu ya Shaabani ambayo imebaki ya kwanza au basi au pia ana kadhaa ana saumu ya kulipa basi haingii katika hiyo hukumu ya makatazo kama ilivyotangulia na imethibitika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga Shaaban na mtume na Aisha radhiallahu anha aliuliza kufunga ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika katika katika kufunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Shaaban akasema kana yasumu Shaaban hata yasilhu bi ramadhana alikuwa akifunga mwezi mtukufu wa, alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban mpaka anahakikisha ameingia katika mwezi mtukufu wa ramadhani qalat aisha akasema wa kana yataharra siyama al-ithnain wal-khamis pia alikuwa ki kujihimiza sana na kufunga saumu ya Alhamis na na na, na, na Jumatatu na na Alhamisi. Na hiyo yote haigongani na hadithi ya Abu Huraira ya kwanza ambayo kwamba yuko katika umu, katika katika huu mlango sababu saumu ya mtume Muhammad SAW Shaaban ilikuwa ni ada yake kwa hivyo inaingia katika katika ile fil mustathna fi hadith Abi Huraira lianna katika mustathna ambaye katika hadithi ya Abu Huraira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rajulun kana yasumu sawma falyasum yule mtu ambaye kwamba alikuwa na saumu zake za ada za kawaida endelee naye kwa hivyo inaingia katika hii hukumu Allah ni mjuzi zaidi اللهم إنا نسألك فواتح الخير خواتمه وجوامعه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته